U našim prethodnim emisijama govorili smo o obhođenju roditelja sprem njihove djece, o našem obhođenju, kako da se mi obhodimo sprem naše djece. Govorili smo o pojedinim pravima naše djece kod nas, odnosno našim obavezama prema našoj djeci. Jer da bismo sutra u poznim godinama naročito mogli očekivati dobročinstvo od naših roditelja da nam čine dobra djela, da nam hizmete, mi danas u njihovoj mladosti moramo maltene hizmetiti njima. Odnosno, oni imaju određena prava kod nas koja moramo nastojati da im ispunimo svoje obaveze prema njima da izvršimo. Pa smo spomenuli od tih dječjih prava kod nas da našoj djeci odaberemo dobru majku, čestitu hajrli majku, odnosno da odaberemo sebi hajrli suprugu, zatim da nadijemo lijepo ime svome djetetu, da mu zakoljemo akiku, i slično. O ovim pravima govorili smo ukratko, ne nešto posebno detaljno. Budući da je to malo kod nas zamrlo, nije toliko poznato, a i oni koji praktikuju ne praktikuju baš kako treba. Danas u ovoj emisiji govorimo o propisima akike, odnosno o klanju korbana prilikom dolaska novorođenčeta, odnosno novog člana naše porodice. Ovaj postupak kod većine nas, muslimana, danas je zapostavljen. Ovaj sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu sam, na kojim je ustrajavao on i njegovi ashabi, danas je, nažalost, rijetko prisutan kod mnogih muslimana. A i oni, kao što rekao, koji praktikuju ovaj propis, počesto praktikuju ga, kako su oni shvatili na sebi svojstven, poseban način i slično, rijetko ko od njih također da se vratio na šarijatske tekstove, upoznao se s propisima akike, dakle klanja kurbana prilikom rođenja djeteta i slično vratio se, upitao učene ljude kako da postupi, kada da kolje jeli, i slično. Zbog toga uz Allahu dozvolu u ovoj emisiji govorimo malo detaljnije o ovom propisu, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su na uputi i koji druge usmjeravaju, upućuju na pravi put, da nas učini od onih koji oživljavaju sunnet njegova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Dakle, pod akikom misli se na klanje kurbana, prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala povodom rođenja djeteta, povodom dolaska novorođenčeta na ovaj svijet, novog člana naše porodice, svejedno da li se radilo o muškom ili ženskom djetetu. Pod akikom misli se na prinošenje žrtve, klanje kurbana, određeni dan, određenog dakle kurbana, zbog dolaska novorođenčeta, rađanja djeteta, svejetno da li ono bilo muško ili žensko. Zašto se naziva akika? Zato što dolazi od riječi akajauku koja ima značenje presjecanja, prekidanja i slično. Dakle, e, prilikom klanja akike vrši se klanje jeli, te životinje, presjecanje dušnika, žila, vratnih žila i slično, pa odatle dolazi i naziv je li ovog propisa akika. Kakav je propis klanja akike? Kaže veliki islamski učenjak Ibn Abdelbar, rahimahullahu ta'ala u svome vrijednom dijelu Temhid, u četvrtom tomu na 311. stranici. Kaže, oko ovog pitanja islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje jedna skupina islamskih učenjaka stava je da je zaklati akiku, zaklati kurban povodom dolaska novorođenčeta na ovaj svijet, da je to obaveza. I za svoj stav, za svoje mišljenje imaju dokaze. Druga skupina islamskih učenjaka smatra da je samo preporučeno, lijepo, mustahab, dakle, zaklati taj kurban. Ima i učenjaka koji kažu da to uopće nije propisano, međutim takvo mišljenje je skroz daleko i ne može se prihvatiti. Dakle, dva mišljenja koja postoje, koja su validna, a vidjet ćemo ako Bog da iznićemo dokaze jednih i drugih, jesu da je obaveza zaklati akiku povodom dolaska djeteta na ovaj svijet ili da je samo to lijepo preporučeno, ne, dakle, obavezno. Pa, kaže Ibn Abdilber, rahimehullahu ta'ala, oni koji zastupaju stav da je obaveza zaklati akiku, svoj stav dokazuju brojnim dokazima. Jedan od dokaza jeste hadis Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u kojem kaže, poslanik, alihi salatu wasalam, kaže, anil gulami šatan wa anil džarijeti šatun. Za muško dijete kolje se dvije ovce, dva kurbana, dok se za žensko dijete kolje samo jedan. Ili doslovan prijevod, sa muškim djetetom moraju biti dva kurbana, dok sa ženskim djetetom mora biti jedan kurban. Dakle, ovaj hadis jasno ukazuje da se za muško dijete mora zaklati. Da uz muško dijete ide. Kako to dijete dolazi, tako isto treba da se dođe sa dva kurbana da se zakolje povodom muškog djeteta, dolaska muškog djeteta na ovaj svijet i povodom dolaska ženskog djeteta na ovaj svijet mora, treba se zaklati jedan kurban. Ovog stava da je obaveza klati kurban akliku povodom dolaska novog člana naše porodice, odnosno rođenja djeteta, bili su dakle mnogi učenjaci. Imam Šafija, imam Ahmed također, tog stava je bio i imam Lejs, imam Malik, Seuri i mnogi drugi islamski učenjaci, Ebu Seur i mnogi drugi islamski učenjaci. Jedan od dokaza čuli smo, dakle, sa muškim djetetom moraju ići dva kurbana, dvije ovce i sa ženskim djetetom jedna ovca. Također, svoj stav dokazuju hadisom koga bilježi imam Buharija u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam Ma'l gulami aqiqatuhu fa ahriku anhu dama wa amitu anhu l'ada. S novorođenčetom je njegova akika ili uz novorođenče je njegova akika pa oslobodite ga tako što ćete joj pustiti krv i od njega otkloniti nedaću nevolju. Kaže poslanik alihi salatu uslam s novorođenčetom ili uz novorođenče je njegova akika. Pa oslobodite ga kako na takav način što ćete joj pustiti krv. Dakle, što ćete zaklati tu njegovu akiku i od njega otklonuti nedaću. Vidjet ćemo, dakle, u drugim hadisima pojašnjava se e, kako to nedaću, šta se misli pod tim. Pa dakle, ovaj hadis također ukazuje da je obaveza zaklati akiku od hadisa kojima dokazuju učenjaci koji kažu da je obaveza klati akiku povodom novorođenčeta, povodom dolaska e, djeteta na ovaj svijet, jeste i hadis Amra ibn Šuaiba od njegovog oca, od njegovog djeda, da je rekao, naredio je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da se nadije novorođenčetu ime sedmi dan i da se od njega otkloni nedaća i da se za njega zakolje akika. Dakle, jasno se kaže, naredio je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. I ovaj hadis zabilježio imam Tirmizi i šeha Albani ga je ocijenio dobrim. Također, e, Ibn Abi Shejbe bilježi u svome musannefu od Ajše radijallahu ta'lanha da je rekla naredio nam je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam da za muško dijete koljemo dva kurbana, a za žensko dijete jedan kurban. I ovaj hadis je također še Halbani ocijenio vjerodostojnim u svome vrijednom dijelu Irvavlu Galidu. Dakle, jasno riječi Ajše radijallahu ta'lanha ukazuju na obaveznost kada kaže naredio nam je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam i brojni, dakle, drugi hadisi kojima islamski učenjaci, imam Šafija, Ahmed, Malik i drugi učenjaci dokazuju da je obaveza zaklati akiku za dolazak djeteta na ovaj svijet. I prenosi se od imama Ahmeda, rahimehullahu ta'ala, da je rekao ne volim, nije mi nikako drago da onaj koji je u stanju da zakolje akiku, da ne zakolje, da ostavi, da ostavi akiku. Jer doista ono e, što sam čuo, od hadisa koji govore o klanju akike povodom dolaska novorođenčeta na ovaj svijet jesu riječi Allahovog poslanika alihi sallam najstrožije što sam čuo po tom pitanju jesu riječi el gulamu murtehanun bi akikatihi novorođenče je svezano svojom akikom svezano je svojom akikom e, zbog svoje akike ukoliko se ne zakolje biće uskraćeno mnogog dobra islamski učenjaci kada komentarišu ovaj hadis donose, dolaze sa brojnim tumačenjima. Šta se to misli mortehen? Pod ovom riječju mortehenun svezan je. Pa pojedini kažu da takvo dijete za kojeg njegovi roditelji ne zakolju akiku, da će biti svezano od svojih roditelja, odnosno da ukoliko bi dijete umrlo maloljetno, ne doživi punoljetnost, pa umre, neće se zauzimati za svoje roditelje. Međutim, dakle, ovo mišljenje je skroz slabo i ne može se uzeti u obzir, ne može se jeli, govoriti o njemu i dokazivati njime. Dočim, dakle, ispravno jeste da će takvo dijete biti uskraćeno mnogog hajra, mnogih koristi, dunjalučkih i ahiretskih, dakle, dijete za koje se ne zakolje njegova akika. Stoga je lijepo ukoliko dijete sazna kasnije kada, jeli, sazna, kada odraste, pa sazna da roditelji nisu za njega zaklali akiku, lijepo je preporučeno da sam za sebe zakolje akiku, ali nije obavezno kao što je to obaveza njegovom ocu ili njegovom babi. Dakle, kaže Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, ne volim, nije drago za onoga koji je u mogućnosti da zakolje akiku, pa ne zakolje tu akiku, jeli ostavi je za postavi. I učenjaci na drugoj strani koji kažu da je samo mustahab, da je lijepo preporučeno zaklati akiku, kao dokaz kažu jesu riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam koje je šeh Albani spomenuo u svojoj zbici vjerodostani hadisa. Kaže u tom hadisu poslanik alihi salatu wasalam kome se rodi dijete, kome se rodi, dakle, novorođenče, pa želi da za njega zakolje akiku, neka je zakolje. Onaj kome se rodi dijete, pa on bude želio da zakolje za njega akiku, neka zakolje. Pa kažu ove riječi poslanika, alihi salatu sam, pa bude želio da za njega zakolje akiku. Dakle, nije obaveza, već ako hoće, neka zakolje, ako neće, ne mora. Međutim, učenjaci koji kažu da je obaveza zaklati akiku odgovaraju ovima koji tvrde da je to samo lijepo, pa kažu te riječi bude želio, hoće i slično, ne tumače se tako, na taj način. Već naprotiv, te riječi ukazuju opet na obaveznost. Hoćete li da vam dokažemo? Jedne od takvih riječi jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala kada kaže limen ša'a minkum en jestaqim. To je za onoga koji hoće od vas da bude na pravom putu. Je to čovjeku ostavljeno, hoće, neće da bude na pravom putu? Ne, naprotiv, od svakoga se traži. Svako od nas se obavezuje da bude na pravom putu. Također, slične tim riječima su i riječi Allaha subhanahu wa ta'la u suri Al-Baqara, kada kaže Jalla wa'ala Inna safa wal marvata min sha'airillah fa men hađal bejta wa'atamara fala junaha alaihi i tawafa bihima. Doista safa i marva su Allahova znamenja, pa onaj koji bude obavljao hađ ili obavljao umru, nema smetnje da obiđe oko njih, oko safe i marve. Pazite, kaže se nema smetnje, međutim to se ne razumijeva tako, već kao što nam je poznato, jedan od ruknova i umre i hađa jeste trčanje između saja i trčanje između safe i merve, odnosno saj. Jeli, obilazak safe i merve, odnosno trčanje između njih. Dakle, to je obaveza, nema niti umre, niti hađa bez saja, bez obilaska safe i Merve. Pa, dakle, čak i ovaj hadis kojim islamski učenjaci dokazuju da je lijepo preporučeno zaklati akiku u stvari, dakle, on ne ukazuje nepreporučenost, već ukazuje naprotiv na obavezu. Dakle, Allah najbolje zna, ispravnije mišljenje jeste da je obaveza zaklati akiku za dijete jeli, kada se rodi. Gdje se kolje ta akika? Da li ima neko posebno mjesto? Da li se mora zaklati u onom mjestu u koje se nalazi na urođenče, dakle tamo gdje žive otac, majka i to dijete koje se rodilo ili može se zaklati bilo gdje. Možda otac radi negdje jeli, u inostranstvu pa može da zakolje tamo i slično. Jeli, nije određeno nigdje u šarijatskim tekstovima, hadisima, da se spominje gdje zaklati akiku. Svakako da je najbolje da tamo gdje se nalazi otac, da on zakolje akiku. Zašto? Zato što je akika ibadet. Klanje akike je ibadet. Tim ibadetom želimo se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati kojom nas je počastio. Želimo se zahvaliti svome gospodaru na tom djetetu kojeg nam je on dao. Mi ne bismo mogli imati potomstva da nam Allah subhanahu wa ta'ala nije dao to potomstvo. Pa tako se klanjem kurban zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala i želimo se njemu umilostiviti, želimo se približiti svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga je dakle najbolje ako se može tamo gdje se nalazi otac budući da je njemu obaveza budući da je njemu obaveza da zakolje akiku za svoje dijete, najbolje je da to on učini svojom, svojom rukom, pa iz toga da se zakolje tamo gdje se on nalazi. E, je li bolje zaklati akiku ili u njenoj vrijednosti, pa čak i više podijeliti novaca? Svakako da nema sumnje i nema razilaženja među islamskim učenjacima da je bolje i da se daje prednost klanju akike. Zašto? Zato što, kao što malo prije rekao, to je ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala ga je propisao i za njega nije dao nikakvu zamjenu. Dakle, to je propis koji je praktikovao poslanik sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi i do dan danas vjernice koji se pridržavaju Allahovog dina vjere praktikuju taj propis. Zatim, šta je s onim koji nema imetka? Rodimo se dijete, trenutno nema imetka. Takvom islamski učenjaci Naročito dakle oni koji kažu da je obaveza zaklati akiku, oni preporučuju takvom čovjeku da pozajmi da pozajmi novac koliko mu je potrebno da kupi kurban i da ga zakolje. Da pozajmi, dakle, novac. Kako kaže Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kada je bio upitan da li da čovjek ukoliko nema imetka, da li da pozajmi novac pa da kupi kurban i zakolje ga ili da odgodi klanje akike pa onda kada bude u mogućnosti, kada bude imao imetka, bude imao novaca da tada i zakolje akiku. Pa kako sam spomenuo riječi njegove, riječi mama Ahmeda kaže doista najistrožije što sam čuo po pitanju akike ovog propisa jesu riječi Allahovog poslanika alihi salatu oslam svako dijete, svako novorođenče je svezano svojom svezano svojom akikom. Nakon toga kaže Imam Ahmed rahimahullahu ta'ala ja se nadam da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći onome koji pozajmi novac da zakolje svome djetetu akiku na vrijeme. A vidjet ćemo, čućemo kada, kada se kolje akika. Pa kaže, ja se nadam da, da će Allah subhanahu wa ta'ala pomoći takvom čovjeku da što prije vrati taj dug. Zbog njegovog oživljavanja sunneta Allahovog poslanika alihi salatu slan i sljeđenje tog sunneta. Kaže šeha Albani rahimehullahu ta'ala kada je riječ o onome koji nema novca kod sebe pa treba da pozajmi da bi zaklao akiku na vrijeme postoje dvije vrste takvih ljudi, dvije kategorije takvih ljudi. Ima onih koji znaju da će u dogledno vrijeme, kasnije za izvjesno vrijeme, doći do novca. Ne znam, trenutno nemaju novca, ali pred kraj mjeseca će dobiti platu, pa će dakle moći da vrate. Takvom se preporučuje, naprotiv, takav se obavezuje od strane učenjaka koji smatraju da je obaveza zaklati akiku, takav se obavezuje da pozajmi pa da na vrijeme zakolje akiku, da ne odgađa. Dakle, onaj koji zna da će doći do imetka, da će dobiti platu kasnije i slično. I druga kategorija ljudi, oni koji nemaju novaca, jesu dakle da su to ljudi koji su na neizvjesnosti, ne znaju, nemaju izvora novca. Nemaju, ne rade, ne zarađuju, ne znaju ili kod njih preovladava mišljenje da ukoliko pozajmi da neće moći vratiti taj dug, naprotiv možda će morati prosjačiti, možda će tražiti od dotičnog da mu oprosti halal i taj dug i slično. Kaže šeha Albani rahimahullahu ta'ala, takvom se ne preporučuje, naprotiv, takvom se zabranjuje da pozajmi i da zakolje akiku. Da pozajmi od drugog i metak i da zakolje svome djetetu akiku, jer na takav način on zna da neće moći vratiti taj dug, taj novac, pa kaže na takav način on jede, troši i metak drugih ljudi bespravno. Stoga, dakle, onaj koji zna da neće biti u dogledno vrijeme, možda nikako neće biti u mogućnosti da vrati taj dug, takav ne treba pozajmljivati i klati akliku svome djetetu. Doći onaj koji zna da će za kratko vrijeme narošto doći do imetka takav treba da pozajmi, da zakolje akliku svome djetetu i kada dođe do imetka da vrati. Ko je dakle obavezan da kolje akliku? Obavezan je klati akliku otac svojoj djeci. On je obavezan da zakolje akiku. Međutim, ukoliko bi to učinio neko drugi, nema smetnje. Jer se prenosi da je poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam zaklao akiku svojim unucima Hasanu i Huseinu. Allahu poslanik Muhammed alihi salatu wasallam zaklao je akiku, zaklao je kurbane za svoje unuke Hasana i Huseina i ne spominje se, ne prenosi se, nije zabilježeno da je pitao Aliju radijallahu ta'alan, dakle svoga zeta, oca Hasana i Huseina da je pitao za dozvolu. On je dakle zaklao za njih. Pa tako ukoliko neko drugi zakolje Akiku bilo dakle iz bližnje rodbine ili daljne, nema dakle smetnje. Svakako otac je obavezan. Međutim, ukoliko to učini neko drugi umjesto njega, onda dakle nema smetnje, jeli bitno je da se ta akika zakolje s nijetom zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na dolasku tog novorođenčeta na ovaj svijet. Ukoliko otac, ako kažemo da je on obavezan da zakolje akiku, nije trenutno kod kuće, na putovanju je i slično, da li će se čekati, da li će se odgađati klanje te akike čak dakle i izvan onog vremena koje je određeno šarijatom ili će neko drugi zaklati akiku za njega. Dakle, potrebno je da otac, ako zna da u dotično vrijeme neće biti kod kuće i neće biti u mogućnosti da zakolje tu akiku, da oporuči nekoga. Da opunomoći nekoga i oporuči nekome da on za njega zakolje akiku. Svejedno da li to bila njegova supruga, dakle majka tog djeteta ili neko, neko drugi. Uglavnom, ne smije se odgađati klanje akike izvan vremena koje je propisano šerijatom. A ono je sedmi dan ili 14. dan ili 21. dan. Došlo je u hadisu da je rekao poslanik alihi salatu wasalam svako dijete svezano je svojom akikom, zatvoreno je svojom akikom koja se kolje za njega sedmi dan. Ta akika za njega se kolje sedmi dan. Kaže šejh Albani rahimehullahu ta'ala u pojedinim drugim predanjima, citatima ovoga hadisa i drugih hadisa došlo je da onaj koji je u mogućnosti treba da zakolje sedmi dan. Ko nije u mogućnosti neka odgodi klanje do 14. dana. Zatim ako ne bude ni tada u mogućnosti neka odgodi do 21. dana. Zatim ako ne bude čak ni 21. dana nakon rođenja djeteta ne bude u mogućnosti da zakolje akiku, onda neka zakolje kada bude u mogućnosti. Pa kaže šeha Albani rahimehullahu ta'ala, obaveza je zaklati sedmi dan, a olakšica je da se zakolje 14. i 21. dan. Ukoliko čovjek ne bude u mogućnosti, ne snađe se, ne bude imao para, neka odgodi do 14. zatim do 21. Međutim, kaže šeha Albani rahimehullahu ta'ala i drugi učenjaci i upozoravaju da nije u redu učenjaci bezpravno, bezrazložno, bez ikakva razloga odgađati klanje akike. A to je kod nas često. Zato rekoh na početku, mnogi od nas ovaj propis kao i druge propise shvaćaju kako oni žele, razumijevaju kako to oni misle da je najbolje. Pa mnogi od nas kada mu se rodi dijete, nekolje dakle taj sedmi dan ili 14. ili 21. već čeka nekakav sobet kada će biti jel, više ljudi da tada zakolje, jeli, i ugosti. Kao što ćemo vidjeti, nije obaveza da kada se zakolje taj kurban da se ugoste drugi ili da se podijeli meso drugom. Ukoliko si ti potreban tog mesa, nema smetnje da ga ti pojedeš u cijelosti. Kako kaže šeh Albani, rahimahullahu ta'ala, muhaddis našeg vremena, alihi rahmetullah, kaže nigdje nije došlo u hadisima kako, na koji način podijeliti meso akike. Možeš pojesti ga cijelu u potpunosti da pojedeš meso te akike ili da podijeliš u cijelosti ili da ostaviš jedan dio sebi, da drugi dio podijeliš ili da jedan dio ostaviš sebi, jedan podijeliš prijateljima, jedan daš komšijama i slično. Dakle, nigdje nije definisano kako, na koji način. Ako si imućen, pa podijeli. A ako si siromašan, kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, onda postupi shodno hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, odpočni od sebe i od onoga koga si obavezan izdržavati. Počni prvo od sebe i od onoga koga si obavezan izdržavati. Dakle, potrebno je upozoriti da ko u mogućnosti da zakolje akiku treba da je zakolje sedmi dan – Ukoliko ne zakolje sedmi dan, neka zakolje 14. dan. Ukoliko ne zakolje 14. dan, već zaku, neka zakolje 21. dan. Ukoliko bez razloga odgodi kasnije takvom, nema akike. Prošlo je vrijeme klanja akike i ne može nikako kasnije da nadoknadi klanje akike. Isti je slučaj ukoliko bi čovjek zaklao, kako kaže šeha Albani, rahimahullahu tala, 17. ili 18. dan. Zašto? Zato što je akika ibadet. I Allah subhanahu wa ta'ala kao i svakom drugom ibadetu propisao je vrijeme pa za klanje kurbana povodom dolaska djeteta na ovaj svijet Allah subhanahu wa ta'ala odredio je vrijeme ili sedmi dan, ili četrnaesti dan, ili dvadeseti prvi dan. Onaj koji ne bude u mogućnosti te dane nikako, onda neka zakolje onda kada bude u mogućnosti. I također ukoliko čovjek ne bude u mogućnosti za muško dijete da zakolje dvije ovce od jedan put, dakle nije u mogućnosti, nema i metka, već ima i metka, samo da zakolje samo jednu ovcu, samo jedan kurban, nema smetnje dakle, da zakolje tada u to vrijeme ili 7. ili 14. ili 21. dan, a kasnije kada bude u mogućnosti da zakolje, zakolje drugi kurban. Prilikom klanja ovog kurbana nema nijeta, nema dakle izgovaranja e, riječima gospodaru moj ja odluči da zakoljem akiku za svoje dijete i slično. Ne uči se ništa drugo do bismillah Allahu ekbar. Dakle, ono što se uči kod klanja bilo koji dakle, kurbana za hađski bajram ili povodom nečega drugog. Dakle, kada se kolje, bilo koja životinja, kažu se riči Bismillah Allahu Ekber, nema dakle nekog nijeta, nešto da se izgovara i slično. Dakle, od prilike ovo su najbitniji propisi vezani za akiku, klanje kurbana nakon dolaska na novorođenčeta na ovaj svijet. Kolje se ili sedmi dan ili 14. dan ili 21. dan. Za onoga koji ne bude u mogućnosti te dane da zakolje, onda neka zakolje onda kada je u mogućnosti. Za muško dijete kolju se dvije iste ovce, dakle iste starostne dobi, jeli istog izgleda da izgledaju jeli nahranjene isto, ne jedna bolja, jedna slabija, jedna starija, jedna mlađa, jedna veća, jedna manja, ne, već dakle trebaju da budu iste. Što se tiče boje ili ostalog, to ne mora se gledati. Dakle, za muško dijete kolju se dvije ovce, dva kurbana, a za žensko dijete samo jedan kurban. Kao što je li došlo kod nasljedstva da muškom djetetu pripada duplo više nego ženskom djetetu, isto tako odmah po dolasku muškog je li djeteta na ovaj svijet treba otac da više da, odnosno uloži na to muško dijete, kako će ono kasnije i dobiti na isti način duplo više od svoje sestre.